36 skirsnis. Jis buvo įžengęs į tą gyvenimo periodą, kada mąstančių žmogaus protas yra tiek pat gilus, kiek ir naivus. Sudėtingose buities aplinkybėse jis lengvai galėjo pasirodyti nenovakus, tačiau tik vienas rakto pasisukimas ir jis galėjo pasirodyti deramoje aukštumoje. Santykiuose su žmonėmis buvo santūrus, šaltas, mandagus ir užsidaręs. Bet jo burna buvo žavinga, lūpos labai raudonos, o dantys nepaprastai balti – todėl šypsena švelnino tam tikrą jo veido čiaurumą. Kai kuriomis akimirkomis ši nekalta kakta sudarydavo keistą kontrastą su jo geidulinga šypsena. Jo akys buvo mažos, bet žvilgsnis didus. Savo didžiausios skurdo laikais jis dažnai pastebėdavo, kad jaunos merginos jam praėjus atsigręžia – ir su skausmu širdyje pabėgdavo ar pasislėpdavo. Jis manė, kad jo žiūri jį dėl jo nudėvėtų rūbų ir iš jo juokėsi. Tačiau iš tikrųjų merginas traukė jo grakštumas ir jo svajodavo apie jį. Šis tylus nesusipratimas tarp jo ir gražių praeivių jį padarė paniureliu. Jis ne vienos iš jų nepasirinko dėl tos paprastos priežasties, kad nuo jų visų bėgdavo. Šitaip jis ir gyveno atsiskyręs, kvailai, kaip sakydavo Kurfeirakas. Kurfeirakas jam taip pat sakydavo, nesisteng būti šventoliu – Jėdu sakė vienas antram tu, nes jaunatvėje bičiuliai greitai vienas antrą ima tuinti. Mano brangusis, paklausyk patarimą, mažiau skaityk knygų, o daugiau žiūrėki mergiščias. Šelmės netokios jau blogos, Marijau, o jeigu tu nuo jų bėgsi ir raudonuosi, tai visai apkiausi. Kartai su juo susitikęs, kur feirakas taip jį pasveikindavo, laba diena, pona Sabate. Po panašių kurfeirako kalbų Marijus kokią savaitę dar uoliau vengdavo moterų, jaunų ir senų, o ypač vengdavo kurfeirako. Vis dėlto margame pasaulyje buvo dvi moterys, nuo kurių jis nebėgdavo ir kurių visai nebebijojo. Tikrai sakant, jis labai būtų nustebęs, jeigu jam kas būtų pasakęs, jog jos yra moterys. Viena iš jų buvo barzdota senį, kurį jam šluodavo kambarį – Ja pamatęs, kur Firakas įsitarė, kad Marijus dėl to neauginas barzdos, kad ją užsiauginus jo tarnaitė. Antroji buvo kažkokia mergaitė, kurią jis dažnai matydavo, bet nekreipdavo ją dėmesio. Jau daugiau kaip metai vienoje nuo šalioje Luksemburgo parko alėjoje, einančioje palei Medelino tvorą, Marijus matydavo vyriškį ir visiškai jaunutę merginą, beveik visada susėdusių šalia vienas antro, ant to paties suolo, pačiame atkampiausiame alėjos gale iš vakarų gatvės pusės. Kiekvieną kartą, kai Marijus atsitiktinai, atsitiktinumas dažnai įsikiša į svajingų žmonių pasivaikščiumus, ateidavo į šitą alėją, Tai būdavo beveik kiekvieną dieną, jis ten visuomet rasdavo tą porelę. Vyriškių galėjo būti apie 60 metų, jis atrodė liūdnas ir rimtas. Jo tvirtas stotas ir pavargusi poveza priminė karį pasitraukus iš tarnybos. Jeigu jis būtų turėjęs kokį ordiną, Marijus būtų pamanęs, kad tai dimisijų nešėjęs karininkas. Jo veido išraiška buvo maloni, tačiau jis atrodė neprieinamas ir niekuomet nenukreipdavo savo žvilgsnio į kitą žmogų. Jis avėjo mėlynomis kelnėmis, vilkėjo mėlynų redingotu ir dėvėjo plačiomis atbrailomis skrybelę. Viskas atrodė labai nauja. Ryšėjo juodų kaklaryšių, nešiojo kvakeriškus atseit nepaprastai baltus marškinius, tačiau pasiūtus iš storos drobės. Kartą viena grizetė praėjusi pro pat jį tarė, koks švarutis našlys. Jo plaukai buvo visiškai balti. Pirmą kartą, kai senuką lydinti mergina atsisėdo šalia jo ant suolo, kurį jie atrodė pasirinkė, ji buvo kokios 13-14 metų paauglė, tokia liesutė, kad atrodė beveik bjauri, nevikri ir nieku nežymi nebent tik to, kad jos akis ateityje galėjo tapti gražios. Tačiau jos visuomet būdavo kažkaip nemaloniai drąsiai pakeltos. Apsirengus ji buvo lyg senutė ir draugė lyg maža mergaitė, kaip rengėsi vienolynų auklėtinės, prastų sukirpimo juodą suknelę iš urkščios merinosinės gelumbės. Jie galėjo būti tėvas ir duktė. Kokias dvi ar tris dienas Marijus dėmesingai stebėjo tą nebejauną žmogų, kurio dar negalima buvo pavadinti seniu – ir tą mergaitę, kurios dar negalima buvo pavadinti mergina. O paskui nebekreipė jos dėmesio, o tie du į savo pusės. Matyt, jo net visiškai nepastebėdavo. Jie duramiai ir nerūpestingai išnekučiuodavosi, mergaitė be perstogės linksmai čiauškėdavo, senukas nedaug kalbėdavo, bet protarpiais nukreipdavo ją neapsakomai švelnų tėvišką žvilgsnį. Marijus nejaučiomis įprato vaikščioti šitą alėją. Kiekvieną kartą jis čia juodu sutikdavo. Štai kaip viskas dėdavosi. Marijus dažniausiai pasirodydavo iš priešingo alėjos galo. Jis pereidavo visą alėją, praeidavo pro juos, po to vėl grįždavo į kitą alėjos galą ir vėl pradėdavo iš naujo. Vaikščiodamas jis penkis ar šešis kartus išmatuodavo žingsniai salėje iš vieno galo į kitą, o šis pasivaikščiamas kartuodavosi penkis ar šešis kartus per savaitę bet nesikio nei jam, nei tiem žmonėms nebuvo atėję į galvą vieni kitiems linktelėti. Vyriškis ir mergaitį lyg ir vengi pašalinių žvilgsnių, bet nežiūrinti tai, o gal kaip tik dėl to, jos atkreipė dėmesį penki ar šeši studentai ir atkarčiais ateinantieji pasivaikščioti medelino alėją. Uolėjai po paskaitų, o kiti po biliardo partijų. Kurfeirakas, kuris buvo iš pastarųjų, Kiek laiko juodų stebėjo, bet jam pasirodė, kad mergaitė negraži ir jis greitai nuo jų visiškai pasitraukė. Jis pabėgo kaip partas, sviedėsi juos pravardę. Įsidėmėjęs tik mergaitis, suknelės ir senuko plaukų spalvą, dukterį jis pavadino panelę Lanoir, Lenoir jodoji prancūziškai, o tėvą ponu Leblanu, Leblanc baltasis prancūziškai. O kadangi niekas jų nepažinojo, tai šios pravardys prigijo ir virto pavardėmis. Studentai sakydavo, a, ponas Leblanas sėdi uoliai savo suole. Marijus, kaip ir kiti, pradėjo nepažįstamai vadinti ponu Leblanu. Mes seksime jų pavyzdžių ir toliau patogumo dėlį jį irgi vadinsime ponu Leblanu. Pirmaisiais metais Marijus juodu matydavo beveik kiekvieną dieną ir visuomet tą pačią valandą. Vyriškis jam patiko, bet mergaitė atrodė nelabai maloniai. Antras skyrius – liuks fakta est. Radosi šviesa latiniškai. Antraisiais metais, lygiai toje mūsų istorijos vietoje, kurioje dabar yra skaitytojas, taip atsitiko, kad Marijus pats nelabai žinodamas, kodėl nutraukė savo įprastinius pasivaikščiumus Liuksemburgo sode ir beveik šešis mėnesius nekėlė kojos į savo alėją. Pagaliau vieną dieną jis vėl ten nuėjo švietė gedras vasaros rytas – Marijaus sieloje buvo džiugu, kaip visuomet esti žmonėms gražią saulėtą dieną. Jam atrodė, kad tai jo širdyje visais balsais gėda paukščių choras, kurį jis girdėjo aplinkui, kad tai jo širdyje mėlynoja dangaus žydrynė, kurią jis matė pro medžių lapus. Jis ėjo tiesiai į savo alėją ir pasiekęs jos galą pastebėjo ant to paties suolą tą pačią pažįstamą porelę. Betgi prie arčiau pamatė, kad vyriškis niekiek nepasikeitęs, o mergina jam pasirodė visiškai kita – Jis dabar regėjo priešai save aukštą gražią būtybę, jau turinčią visas žavingiausias moterės formas, bet dar nepraradusią viso naivaus mergaitės grakštumo. Tai buvo tas greitai prabėgantis tyras momentas, kurį gali išreikšti tik šie žodžiai – 15 metų. Nuostabus kaštaniniai plaukai su auksiniu atspalviu, kakta lyg iškalta iš marmuro, skruostai lyg rožė žiedo lapeliai, bliškus nuoraudis, jaudinantis baltumas, žavinga burna, kurio šypsena švieti kaip spindulys, o žodžiai skambėjo kaip muzika. Rafaelio Marijos galvutė ant Žano Gužono Veneros kaklo. Pagaliau, kad nieko nebetrūktų šio veiduko žavingumui – Nosis nebuvo graži, bet daili, nei tiesi, nei kumpa, nei itališka, nei graikiška, tai buvo paryžietiška nosis. Ateit kažkas protingo, švelnaus, netaisyklingo ir tyro, kas varo dailininkus į neviltį ir kelia entuzijazmą poetams. Eidamas pro ją, Marijus negalėjo žiūrėti jos akių, nes jos visą laiką buvo nuleistos. Jis matė tik ilgas kaštaninės blakstienas, kurių šešėlėje slypėjo drovumas. Tatai nekliūdė gražiai mergaitį šipsotis, besiklausant žilagalvio biriškio kalbos, ir nieko negalėjo būti žavingesnio už šią gedrą šypseną ir nuleistas akis. Iš pradžių Marijus mamanijo, jog čia turbūt kita to žmogaus duktė, ano sesuo, bet kai jis kadais įpratęs vaikščioti vieną ir kitą galą antrą kartą jo prosuolą ir atidžiai įsižiūrėjo merginą, tai įsitikino, jog čia ta pati. Per šešis mėnesius mergaitė virto mergina, štai ir viskas. Tai visų paprasčiausias reiškinys – Ateina valanda ir rožės pumpuras per vieną akimirksnį įsiskleidžia žiedu. Vakar mergaitė buvo dar kūdikis, o jau šiandien ji kelia širdyje nerimą. Bet mergaitė buvo ne tik išaugusi, ji buvo įgavusi dvasingumo. Kaip kai kurie medžiai balandžio mėnesį per tris dienas apsipila žiedais, taip ir jai pakako šešių mėnesių pasipuošti grožiu. Jos balandis buvo atėjęs. Kartais matome, kaip neturtingi kuklų žmonės Netikėtai lyg iš miego pabudęs taiga įskurdo šoka į prabangą, švaisto pinigus, nei iš jo, nei iš to pasidaro žymus, išlaidus, prašmatnus. Tai reiškia, kad jų kišenėse atsirado pinigų. Vakar buvo rentos išmokėjimo terminas. Mergina atsijėmi savo pusmetinės pajamas. Be to tai buvo jau nebe vienolyno auklėtinė su pliušinė skribelaitė, merinosinė suknelė, mokinės kurpaitėmis ir raudonomis rankomis. Draugė su grožiu jai atsirado ir skonis, tai buvo dailiai, su elegantišku paprastumu ir be jokio įmantrumo apsirengusi mergina. Jos apdarą sudarė juodo damaskinio šilko suknelį, to patie šilko pelerina ir balta krepos krybelaitė. Baltomis pirštinaitėmis aptraukti jos ploni piršteliai sukiojo skėčio rankeną iš kiniško dramblio kaulo, o šilkinės kurpaitis pabrėžė jos kojų mažumą pro jaidamas jausdavo iš viso jos toletos klindant svaiginantį jaunystės aromatą. O dėl vyriškio tai jis nebuvo niekiek pasikeitis. Kai Marijus antrą kartą ėjo pro ją, mergina pakėlė blakstienas. Jos akis buvo dangiškai mėlynos ir gilios, tačiau pro šį lyg plėnelę aptrauktą žydrį dar gedravo vaiko žvilgsnis – Ji pažvelgė į Marijų taip pat abejingai, kai būtų pažvelgusi į lakstantį po figmedžiais vaikėzą ar į marmurinę vazą metančią ant suolo šešėlį. Marijus savo ruoštų vaikščiojo sau toliau, galvodamas apie ką kitą. Jis dar keturis ar penkis kartus praėjo pro suolą, ant kurio sėdėjo mergina nei karto, net nenukreipęs ją akių. Marijus kaip paprastai ir toliau ateidinėjo į Liuksemburgo sodą. Kaip paprastai ten rasdavo tėvą ir dukterį, tačiau jodų jau nebekreipė jokio dėmesio. Apie merginą, kuri dabar buvo gražolį, jis tiek pat galvojo, kaip ir tada, kai ji buvo neatveidi. Jis praeidavo pro pat jo suolą tik dėl to, kad taip jau buvo įpratęs. Trečias skyrius – pavasaris veikia. Buvo šilta graži diena. Liuksemburgo sodas skendėjo šešėliuose ir saulėje – Dangus buvo toks tyras, tarsi paryčių jį būtų nuplovę angelai, žvirbliai čirškė tankiuose kaštanų lapuose. Marijus atvėrė gamtai visą savo sielą, apie nieką negalvojo, tik tai gyveno ir kvepavo. Jis ėjo pro suolą, mergina pakėlė į akis ir judviejų žvilgsniai susitiko. Kas buvo šį kartą mergino žvilgsnyje? Marijus nebūtų galėjęs pasakyti, jame nieko nebuvo ir buvo viskas – Tarsi netikėtai būtų blykstirė žaibas. Mergina nuleido akis, o Marijus ėjo toliau. Tai, ką jis dabar išvydo, buvo nebenaivus ir paprastas vaiko žvilgsnis. Tai buvo slėpininga bedugnė, netikėtai prasivėrusi ir vėl staiga užsidariusi. Kiekvienai merginai ateina tokia diena, kada ji šitaip pažiūri. Vargas tam, kuris tą momentą pasipainioja. Šis pirmas žvilgsnis, kai siela dar pati nepažįsta savęs, yra lyg auštanti danguje aušra. Tuo metu nubunda kažkokia spinduliuojanti nežinomybė. Negalima apsakyti, kokie pragaištingi kerai glūdi netikėtoj šviesoj, kuris taiga tykstelė žaringose sutemose ir nušviečia visą dabarties nekaltybę ir visą ateities aistrą. Tai lyg netikėtas drovaus lūkesčių pilno švelnumo atsiskleidimas. Tai spastai, kurios nekaltybė nejučiomis paspendžia ir kuriais pati to nenorėdama ir nejausdama gaudo širdis. Tai nekalta mergina žiūrinti moteries žvilgsnių. Retai atsitinka, kad panašus žvilgsnis nesukeltų gilaus vaingumo tam, į kurį jis krito. Visa skaistybė ir visas karštis sutelkti šiame dangiškame ir fatališkame spindulyje, kuris veikia stipriau, negu puikiai ištobulinti kokiečių žvilgsniai ir turi magišką galę staigai skleisti sielos gelmėje tą niūrę gėlę, pilną kvapties ir nuodų, kuri vadinasi meilė. Vakare sugrįžęs į savo palėpę, Marijus pažvelgė į savo rūbus ir tik dabar pirmą kartą pajuto, kaip negirdėtai, kvaila, negražu ir nepadaru vaikščioti po Liuksemburgo sodą kasdieniniais rūbais – atseit užlaužta palei šniurelį skrybelė, dideliais vežikiškais batais, juodomis ties keliais jau blizgančiomis kelnėmis ir juodu ties alkūnėmis pratrintų švarku. Ketvirtas skyrius sunkios lygos pradžia. Kitą dieną Marijus įsėmė iš spintos savo naująjį švarką, naujasias kelnes, naująją skrybelę ir naujosius batus. Apsitaisęs šitą pilną aprangą, Jis susimovė pirštinės negirdėta prabanga ir įprastinę valandą išėjo į Liuksemburgo sodą. Pakeliui susitiko Kurfeiraką, bet apsimetė jo nematas. Kurfeirakas parėjęs namo pareiškė savo bičiuliams, ką tik sutikau naująją Marijaus skrybelį ir jo naują išvarką ir priedo patį Marijų. Jis turbūt ėjo laikyti egzamino, atrodė jis be galo kvailai. Atėjęs į Liuksemburgo sodą, Marijus apsuko aplink baseiną, pasigrožėjo gulbėmis, o paskui ilgai stovėjo pasinėręs kontempliacijoje prie statulą, su pajuodusią nuo pelėsių galvą ir numušta vieną šlaunimi. Prie baseino stovėjo kokių keturių dešimtų metų pilvotas buržuoja ir laikydamas už rankos mažą penkerių metų berniuką mokė jį. Ven kraštutinumų, mano sūnau, laikykis toliau ir nuo despotizmo, ir nuo anarchijos. Marijus išklausė buržuą samprotavimų, paskui dar kartą apėjo aplink baseiną, pagaliau išlėto lyg nenorom patraukė į savo alėją. Atrodė, kad jį tuo pat metu kas būtų stūmėsi ten ir neleidęs. Pats jisai šito nenuvokė, manydamas, jog elgėsi kaip visada. Įsukęs į alėją, kitame jos galiai išvydo poną Leblaną ir mergaitę besėdinčius ant savojo suolo. Jis susisegė visas savo švarko sagas, patimpė jį žemyn, kad nebūtų raukšlių, ir su tam tikru pasitenkinimu įsitikinęs, kad jo kelnis žvilga šilkinių atšvaitų nužygiavo suolo link. Jis priminė žmogų einantį į ataką ir žinoma pasikliaujantį pergalę, taigi aš pasakiau, jis nužygiavo suolo link, kai pasakyčiau, Hanibalas nužygiavo Romos link. Bet jis tai darė visiškai nesamoningai. Ir tad niekiek neardė nei kasdieninis jo minčių eigos, nei jo įprastinio mąstymo – Šį momentą jis galvojo, kad vadovėlis bakalauro laipsniui gauti yra be galo kvaila knyga ir kad jo sudarytojai baisus idiotai, jeigu joje nagrinėjamos kaip didžiausi žmogaus genijaus šedevrai, trys rasino komedijos ir tik viena moliero komedija. Jo ausyse smarkiai spengi – Artindamasis prie suolo, jis timčiojo savo švarką, nenuleisdamas akių nuo merginos. Jam atrodė, kad aplinkui ją visame alėjos gale liejasi mirganti melsva šviesa. Kuo jis artėjo, tuo jo žingsniai darėsi lėtesni. Gana atokiai nuo suolo, toli gražu dar neperėjęs visos alėjos, jis sustojo. Ir pats nežinodamas, kaip tai atsitiko, pasuko atgal. Jis nebuvo nepagalvojęs, kad nenueis iki galo. Vargu ar mergina galėjo iš tolo jį pastebėti ir pamatyti, kaip gražiai jis atrodo su nauju kostiumu. Bet vis dėlto jis laikėsi labai tiesiai, įdant turėtų šaunę išvaizdą tuo atveju, jeigu kas nors iš tų, kurie buvo užpakalį, jį pažvelgtų. Jis vėl grįžo į alėjos galą, paskui apsisuko ir šį kartą jau kiek arčiau priejo prie suolo. Jam net pavyko tiek prisertinti, kad lygi suolo buvo likę tik trys medžiai. Bet čia jis taiga pasijuto nebegalys toliau eiti ir susvyravo. Jam pasirodė, kad mergina atsigrėžė į jį. Ir vis dėlto vyriška, atkaklia valios įstanga, jis nugalėjo nerištingumą ir žengė toliau pirmin. Po kelių sekundžių tiesus, lygiausų paraudės, nedrįsdamas pažvelgti nei į dešinę, nei į kairę, jis tvirtų žingsnių praėjo pro suolą, užsikišęs ranką už varko krašto, tarytum koks valstybės vyras. Tuo momentu, kai jis ėjo, pro priešo patrankas, jo širdis baisiai plakė. Ji vilkėjo tą pačią damaskinio šilko suknelę ir buvo užsidėjusi krepo skrybelaitę kaip ir vakar. Jis išgirdo nepaprastai žavų balsą, tai turėjo būti jos balsas. Ji ramiai kažką pasakojo, ji buvo labai graži, jis tata jauti, nors nie nebandė ją pažvelgti, o ji, žinoma, negalėtų manęs negerbti ir nevertinti, galvojo jis, Jeigu žinotų, jog nekas kitas, o aš esu autorių straipsnio apie Markosą Obregoną de la Ronda, kurį pasisavino ponas François de Nefšato ir įdėjo, kaip pratarme savajame Žilbliazo leidime. Jis praėjo pro suolą, pasiekė alėjos galą, kuris buvo visai arti, po to pasuko atgal ir dar kartą praėjo pro gražią merginą. Šį kartą jis buvo labai išbliškęs. Reikia pasakyti, jautėsi jis nemaloniai. Tolindamasis nuo suolo ir nuo merginos vaizdavosi, kad jinai žiūri į jį ir nuo tos minties jam lyg pynėsi kojos. Nemėgindamas daugiau prieiti prie suolo, jis sustojo alėjos viduryje ir tenai, šito jis niekuomet nedarydavo, atsisėdo. Ir ėmė žvilgčioti vis į tą pusę pačiose slapčiausiuose savo sielos gelmėse, galvodamas, kad vargu ar toji mergina, kurios baltas kribelaitė ir juodas sukneliais taip grožėjosi, būtų visiškai nejautri jo žvilgančioms kelnims ir naujam švarkui. Po ketvirčio valandos jis atsistojo lyg vėl ketindamas eiti prie to aureolės gaubiamo suolo ir staiga sustingo vietoje. Pirmą kartą per tuos 15 mėnesių jam šovė į galvą, kad tas ponas, kuris čia kiekvieną dieną ateina pasėdėti su savo dukterė, tikriausiai taip pat bus atkreipęs į jį dėmesį ir galbūt stebisi jo keistu atkaklumu. Taip pat pirmą kartą pajuto jo kažkaip nepatogu net mintyse šį nepažįstamą žmogų pravardžiuoti ponu Leblanu. Šitaip jis pastovėjo kelias minutės nuleidęs galvą ir kažką braižydamas mėlyje su lasdelė, kurią turėjo rankoje. Paskui staiga pasisuko, paliko suolą, poną Leblaną be jo dukterį ir nuėjo namo. Ta diena jis užmiršo papietauti. Tai prisiminė aštuoniomis vakaro, tačiau eiti į Senžako gatvę jau buvo vėlų, todėl tarė savo būtą čia ko ir suvalgė gabalėlį duonos. Prieš guldamas jis šepečių išvalė ir rūpestingai suklosti savo drabužius. Penktas skyrius. Pone Bugon kelis kartus trenkė perkūnas. Kitą dieną pone Bugon, šitaip kur feirakas nieko negerbęs pramuštgalvis vadindavo senąją Gorbo Lušnos durininkę, svarbiausia nuomininkė ir šeimininkė, nors iš tikrųjų, kaip mes jau sakėme, jį vadinosi ponia Birgon – Taigi ponia Bugon apstulbo pastebėjus, kad ponas Marijus vėl išėjo iš namų naujojų kostiumų. Bugon niurzga prancūziškai. Jis ir dabar patraukė į Liuksemburgo parką, bet priejo tik tai lik savo suolo alėjos viduryje. Čia atsisėdęs kaip ir vakar jis iš tolo stebėjo aiškiai matomą baltą skribelaitę, juodą suknelę, o ypač tą melsvą spindesį. Jis nesjudino į savo vietos ir nėjo namo, kol užsidarė Liuksemburgo sodo vartai. Jis nepastebėjo, kada dingo ponas Levlanas su dukterimi ir nusprendė, kad jiedu bus išėję į sodo pro vartelius į vakarų gatvę. Vėliau, po kelių savaičių apie tai galvodamas, jis niekaip negalėjo atsiminti, kur tą vakarą pietavo. Rytojaus diena, tai buvo jau trečia diena, ponė Bugon vėl trenkė per kūnas. Marijus išėjo savo naujojų kostiumu. Trys dienos iš eilės, sušuko jį. Ji bandė jį pasekti, bet Marijus ėjo greitai, milžiniškai žingsniais, tai buvo tolygų hipopotamo mėginimui pasivyti stirną. Jau po dviejų minučių Marijus dingo ją iš akių, o ji sugrįžo namo šnopuodama beveik uždususi nuo astmos, nesitverdama pykčių. Ar nekvaila, bambėjo ji kasdien renktis išeiginę eilutę ir versti žmonės šitai plakstyti. Marijus nuėjo į Liuksemburgo sodą. Mergina ir ponas Leblanas jau buvo čia. Dėdamasis skaitas knygą, Marijus priejo taip ar tik, kaip tik galėjo, bet vis dėlto iki jų dar buvo gana toli. Paskui sugrįžęs prie savo suolo įsėdėjo keturias valandas žiūrėdamas į linksmus žvirblius, kurie šokavo lėjoje ir tarytum tyčiojas iš jo. Šitai praėjo pora savaičių. Marijus eidavo į Liuksemburgo sodą jau nepasivaikščioti, bet stačiai pasėdėti, pats nežinodamas kodėl vis toje pat vietoje. Atsisėdęs jis nepajudėdavo iš vietos, kiekvieną rytą apsivilkdavo savo naujojų kostiumu, nors su jo niekam nesirodydavo, o kitą rytą viską pradėdavo iš naujo. Ji tikrai buvo nuostabiai graži. Ir jeigu ką nors buvo galima prikišti jos išoriai, tai nebent tik ta, kad kontrastas tarp jos liūdno žvilgsnių ir linksmo šypsenos – teikė jos bruožams kažkokio mislingumo, ir kai kuriomis akimirkomis jo švelnus veidelis, palikdamas toks pat žavus, netikėtai gaudavo keistą išraišką. Šeštas skyrius nelaisvėje. Kartą antrosios savaitės pabaigoje Marijus kaip paprastai sėdėjo savo suole, laikydamas rankose atverstą knygą, kurios tačiau per dvi valandas nebuvo pervertęs ne vieno lapo. Staigiai skrūptelėjo. Alėjos gale atsitiko kažkas nepaprasto – Ponas Leblanas ir jo duktė pakilo nuo suolo, duktė paėmė tėvų iš parankis ir jėdu išlėto žengė į alėjos vidurį, kur buvo Marijus. Marijus užvertė knygą, paskui ją vėl atvertė ir bandė skaityti, jis visas virpėjo. Spinduliuojanti vizija ėjo tiesiog į jį, ak dieve mano galvoje jis. Aš tikrai nesuspėsiu nutaisyti deramos pozos. Tuo tarpu žilaplaukis vyriškis ir mergina artėjo. Marijui čia rodėsi, kad tai jau vyksta visą šimtmetį, čia vaidanosi, kad dar nepraėjo ne vienos sekundės. Ko jie du eina į šitą pusę, klausė į savęs, nejaugi jį eis pro čia. Jos kojytės žengs šito smėliu, šitą alėją, du žingsniai nuo manęs. Jis buvo didžiai susijaudinęs, jam norėjosi būti gražuoliu, jis troško turėti ordiną. Jis girdėjo artėjant ritmingą jų lengvų žingsnių garsą, įsivaizdavo, kad ponas Leblanas jį svaido piktų žvilgsnius. O gal tas ponas nori su manim pakalbėti, pagalvojo Marijus. Jis nuleido galvą, o kai ją vėl pakėlė, jėdu buvo visai prie jo. Mergina praėjo ir praeidama pažvelgė į jį, pažvelgė taip įdėmiai, taip svaingai ir švelniai, jog Marijus suvirpėjo nuo galvos iki kojų. Jam pasirodė, jog jinai jam prikaišyje, kad jis taip ilgai prie jos neprieina ir jam sako, štai aš pati ateinu. Marijus tačiai apakino šis spindulingas, neišmatuojamai gilus žvilgsnis. Jis jauti, kad jos smegenys dega. Ji buvo prie jo priejusi, koks džiaugsmas, o kaip jinai pažiūrėjo į jį. Dar niekuomet ji netrodė jam tokia graži. Graži tuo tobulų moteris ir angelo grožiu, kuris būtų privertęs Petrarką kurti dainą, sodantę atsiklaupti. Jam atrodė lyg jį pleventų dangau žydrynėje ir jam buvo baisiai apmaudu, kad jo batai gilkini. Jis buvo tikras, kad ji pažvelgė ir į jo batus. Jis nenuleido nuo jos akių, kol ji dingo, paskui lyg beprotis ėmė žingsniuoti po Liuksemburgo sodą. Galimas dalykas, kad jis protarpiais juokėsi ir garsiai pats su savim kalbėjo. Buvo tiek įsisvajojęs, jog kai eidavo pro auklės vaikščiančią su vaikais, kiekviena jų kildavo įtarimas, kad jis ją įsimylėjęs. Jis išėjo iš Liuksemburgo sodo, vildamasis ją sutikti kur gatvėje. Po Odeono arkadomis susidūrė su Kurfei Raku ir jį pakvietė kartu pietauti. Jie nuėjo pas Ruso ir išleido šešis frankus, Marijus rijo kaip besotis. Davė šešis su garsonui. Valgant desertą jis paklausė Kurfei Raką, ar skaitė laikraštį? Kokią puikią kalbą pasakė Odry de Pjui Ravo. Marijus buvo beprotiškai įsimylėjęs. Po pietų starė kur feirakui. Eisime į teatrą, moku aš. Jėdu nuėjo į Port San Marteno teatrą žiūrėti Frederiko Andrė viešbutyje. Marijui be galo patiko. Nuoroda Port San Marteno teatras. 19 amžiaus pirmajame trešdalyje žymiausias Paryžiaus bulvarinis teatras – buržuazinių melodramų ir romantinių dramų pastatymais pritraukdavęs plačias demokratinių žiūrovų mases – Teatrą išgarsino jo žymus aktoriai Frederikas Lemetras 1800-1876, Bokažas, Marie Dorval, Panelė Žorš. Nuorodos pabaiga. Tuo pat metu jo drovumas dar padidėjo. Kai jo dėjo iš teatro, jam visai nebuvo noro pažvelgti į modistės keliaraištį, kurį išvystelėjo, kai iššoko per grevelį, o kur feirakui pasakius – Aš mielai įtraukčiau šią moterį į savo kolekciją, Marijus beveik pasibaisėjo. Korfeirakas jį pakvietė kitai dienai pusryčių į Voltero kavinę. Marijus nuėjo ir valgė dar daugiau negu vakar. Jis buvo susimastęs ir labai linksmas, galėjai sakyti, vien ir ieškojo progos prapliupti jokais. Jie švelniai apkabino kažkokį žmogų iš provincijos, su kurio buvo supažindintas. Aplink jų stalą susidarė studentų burelis, jie kalbėjosi apie nesąmonės, už valstybės pinigus sakomas į Sorbonos katedros, paskui šneka nukrypo į klaidas bei praleidimų žodynuose ir kišera prosodijose. Nuoroda kišera 1799-1884 žymus prancūzų filologas, prancūzų lotynų ir lotynų prancūzų kalbų žodynų ir daugelio mokslinių darbų apie prancūzų ir lotynų versifikaciją tame tarpe naujosios lotynų prosodijos autorius. Nuorodos pabaiga. Netikėtai Marijus nutraukė šiuos samprotavimus užšūkdamas, o vis dėlto malonu turėti ordiną. Jokinga, tyliai pastebėjo kurfeiraką Žanui Proverui. Visai nejokinga, atsakė Žanas Proveras, labai rimta. Dalykas buvo iš tikrųjų rimtas. Marijus gyveno tą audringą ir žavų laiką, kuris rodo didžios aistros pradžią. O visą tai padarė vienų vienas žvilgsnis. Kai mina užtaisyta, kai ji paruošta sprogimui, viskas labai paprasta, žvilgsnis tai kibirkštis. Įvyko. Marijus įsimylėjo moterį. Jo likimo keliai tapo nežinomi. Moterė žvilgsnis panašus į savotiškus mašinų krumpliaračius kurie pažiūrėjus atrodo nieku nedėti, bet iš tikrųjų yra baisus. Jūs galite ramiai, nieko neįtardami, kiekvieną dieną praeiti pro juos ir jums nieko neatsitiks. Ateina momentas, kada jūs net užmirštate, kad jie čia pat. Jūs ateinate, nueinate, svajojate, kalbate, juokėtės. Staiga pasijuntate sučiuptas. Viskas baigta. Ratą jūsų nepaleidžia, žvilgsnis jūs pagavo. Jisai jūs pagavo, nesvarbu kaip ir kuo, gal jūs netikėtai. Atskleidėte kraštelį minties, gal buvote per daug įsiblaškęs. Jūs žuvęs. Jūs įtrauks visą. Jūsų kaustos lėpiningos jėgos. Veltui stengiatės ištrūkti. Jokia žmogiška pagalba čia neįmanoma. Jūs traukia nuo vieno krumpliaračio į kitą, draugė su jūsų mintimis, su jūsų laime, jūsų ateitimi, jūsų siela, per visus nerimus ir visas kančias – ir jeigu pateksite į pikto padaro rankas, išeisite iš tos baisios mašinos sumadarotas gėdos. O jeigu jūs pajungs taurio širdies gale, meilė jūs visiškai pakeis. Septintas skyrius. U raidės nuotykis sukėlęs spėliones.